27 yettinchi o'gdilmish alika idrokning ta'rifini aytidi o'gdilmish javob berib dedi idrokning qilmishi to'g'ri shodligi ko'pdir o'sni chiroyi ko'rkam va yeshi kichik u borliq yaxshilikqa o'tkaldir u tamkin xushbeil va muloyim jimi jonliqlog'i rahimdildir u qayoqqa qo'l uzartsa ish rivoj topadi so'zi qayaga yetsa e'tiborliq bo'ladi qara uning chiroyi illiq hammaga yiqimliq kishilarga uningdan foyda tegadi ko'zi o'tkir yiroqni ko'ralaydi har qandoq ishni puxta qadam bilan qiladi har qandoq buzilgan ishni o'ngshaydi har qandoq chegish tugunnimi yeshidi har ishni so'ldin o'ngdin oldidin va orqidin ko'zi tutdi hamma ishning vaqtini va chorasini biladi qochqonga yetishidi uchqonni tutudi sunganni ulaydi buzilganni tuzaydi aql parosatsizlar o'kinib deyduki ay aql sen bo'lmasang hasrat chekaman o'kinaman sandin manga bir o'lish tagmidi seningssiz kishining ko'ngli go'yo o'likdir qara aql idrok bir mash'al qorig'u ko'z u o'lik tangi jon kekash tilga so'zdir aqlliq aqligi deyduki ay do'stim ishimni o'ngshaydigan bak yaxshi do'stsan aql doim o'ng ish qiladi uning so'li yo'q u chin va ishonchlik hech bir hilisi yo'q kimdi idrok borligining belgisi ani shu bu belgi bilan aql idrokni bilgili bo'ladi hammadan avval idrokning harakati muvofiq bo'ladi oyla yillar o'simi to'g'ri yo'ldan taymaydi idrokli to'g'ri so'zda muloyim bo'ladi uning ish harakatlari ishonchlikdir u tamkin muloyim va noiti savrchandir ishning tegi tahtiga yetib oldirmay ishlaydi qilgan ishiga qarasang qeri yeshiga qarasang yigit donishmanmu bagzodimu orzu bilan uningga muhtojdir buningga taqlid qilingan munu so'zni o'qigin tushangan siri ma'nisi teximi echiladi aqlning harakati qeridak o'zi yosh o'g'londek aql idrok qayada bo'lsa berib uningga yepishqin uning kichikligi umaq qiyirligi tamkin o'zi kamtar salmoq beradigan foydasi ko'p aligning o'gdilmishki javobi alig bu so'zlarni anglab so'yindi aytdiki ay sagak so'zing bilim va aqldir xudo noiti ko'p yaxshiliklarni badi aniqki sanmi manga xudoning ato qilg'ini mening ishim mushaqqatlik ig'ir bir yukdir kishi bu yukni ko'targandala yaxshiliklarga erishidi kimki yaxshilik tilasa ig'ir yuk ko'taradi ig'ir yuk ko'targanlar tilikiga yetadi yukimni yudigin ekansan tilikim hal bo'ladi ishim yurishidi manga orom bersanu o'zingga ig'irchilik keladi xudo manga amdi yordam va kuch bersin haqqingni birga uch hassi qilib yonduray sening ana shundoq xizmat qiladig'iningni bilaman meni orzu qilg'ining mehribonlig'ingdir mehribon sodiq xizmatchi tamoman shundoq bo'ladiki u o'z foydasini qo'yib begining foydasini tilaydi xizmatchining nima deganligini angla xizmatga berilgan qo'l begiga orom beradi uning sodiq quli bo'lsa va ishlarini qilsa bag shodlikqa va baxtga erishadi bag xizmatkori bilan qaddini ruslaydi bagning xolig'inidek xizmat qilsa begini xotirjam qiladi bagning quli bagning bosh og'riqini yuk mushaqqatlarni ko'tarishi begiga orzu qilgan yo'lini echib berishi kerak qaysi bag ana shundoq qulga erishsa Bu uningga Xudoning bergan buyuk ihsonidir. Bizden xeli burun o'tgan dunyo baglarının ko'pi shu orzu bilan o'lib ketishdi. Dunyo xalqi shodlik va baxt bilan amin topdi. Butun xalq Aliga duo qildi. Boshqa al kishilari buni angladi. Uning yuzini ko'rishni orzu qilishdi. Bu arzu bilan yil oy kunlar o'tdi. Ali yaxshi qonun tuzib elini boshqurdi. Alining o'gdilmishga suoli. Ali bir kuni o'gdilmishni chaqirdi. Sendin bir so'z so'ray. Bilginingni aytib ba, dedi. Kishi vujudining 7 a'zosiga qarasa, har qaysisi tegishlik ishini bejirganligidan lazzatlanadi. Көңілнің ләззеті неме көзнің көзінің ләззеті неме? Бұ ішкі ләззеттін өзім қандық бәрімен боламын? Өгділмішнің әлейке жауабы. Өгділміш жауап беріп деді. Көңіл арзу қылған қаттық берілген нәрсе ләззет тұр. Көзінің ләззеті сөйіндіргі үзіні көріш. Жанның ләззеті көңіл арзусығы ерішіш. aligning o'gdilmishga suali. ali yana dedi ey o'gdilmish aytqinchu so'yimlik bo'lishning nishonasi nimadir har kim so'yiman deb da'vo qiladi bu da'voning ma'nisi qandoq bo'ladi o'gdilmishning alikki javobi o'gdilmish javob berib dedi xo'p ey tay kishi so'yimlik yuzga qarasa сөйгінің немелекіні біледі көз үшін әммі нәрсіні көріш тосалғысыз болмайды шүні білгенке көңіл үшін тосалғы жоқтыр kishi so'ygan yoki so'ymaganligini bilay desa ko'nglining royiga boqsin ondin tushunadi so'yimliklar yuzida nishon bo'ladi ko'zini ko'ziga tiksa bir birini biladi Buningga taqlid qilib shoir shundoq so'z aytgan. Buni o'qib quloqni tut, ey jasur kishi. So'yganlarning so'ygisi yuzidan ma'lum bo'ladi. Agar so'zlasa, so'zining ma'nosi belgi beradi. birining so'ygan so'ymaganligini bilay desang, sana tikilib boqqanda ko'zi belgi beradi. Aligning o'gidilmishki suoli. Alik aytdi: Bu so'zni anglab tushandim. Yana bir so'zim bor, bunimi menga so'zlab bersang. Endi sendan muhim bir so'zni so'rayman. Obdan o'ylanib menga so'zlab ber. O'gdilmishning Aliga javobi. O'gdilmish javob berdi. Ey davlatman Ali. Bagla o'z nomini bilim bilan ulug'ladi. Baglaning o'zi bilim ordusidir. Qo'l bilimsizdir. Құл сөзінің неме әмейті болсын сораш оңай тұрып жауап бәмәк қиындыр бередіған жауабымны әлегінің білімі тоғырылығай. асыныны әлег алды қиыныны маңы иттіріп қойма әй мәрт қақырман. Әлегінің өгділмішке жауабы әлег айтты so'rig'icha hojatmandur өзі bilmaganlikdan ұны boshqadan so'raydi agar shundoq ekan buningdan shodlanish kerak so'ragan so'zimga javob berishing kerak o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish javob berib dedi ey yaxshi qonun anglamoq so'zlamakdan yaxshiroqdir so'zini so'zligichi jinini upurtidi anglug'ichi g'o'zdirlanudi va vujudini samirtidi tajribalik dono nima deydi angla so'zni ko'p so'zlamaslik anglash va o'ylash kerak kishi anglash bilan olim bo'ladi ko'p so'zlash bilan kishining beshi ketadi anglash quloq uchun bir lazzatdir ko'p so'zlagan so'zda manfaat yo'qdir so'zlanmagan so'z sap oltinga o'xshaydi uni eg'izdan chiqarsang misqa aylanadi alining o'gdilmishga javobi alik aytdi endi to'g'ri so'zlading buning bilan o'zingga davlat kamirini bog'lading o'gdilmishning alikka javobi o'gdilmish javob berib dedi ey davlatman alik manga loyiq bo'g'ini qulluq nomidir agar qulning aqli yassa begini xushol qilish uchun jinini oyimasligi kerak alik anglasin Мен өзімнің білгенімні әйтай. Әлігімі қата ерлеріні кәчірсін.